Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi naman, Big Boy. <laughs> Salamat po sa inyong palakpakan. Siyempre pa, welcome po natin ang ating special guest na nasa audience, ang nanay po ng aking honey bunch, ang aking biyanan, si Ma'am She! Okay, wag na po natin patagalin pa. <laughs> Mula po sa Cebu, ang kinagigiliwang mag-ama, ang Crazy Duo. Yes! Yes! Yes! Thank you po! Good evening! Sige pa, last Para sa iyo, Ma'am Carla, uh. bukas birthday mo, sige. Ito, magandang buhay ito. Uh. Birthday, larga. One, two, three, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Pasal! To you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! May asong ulol na naman! Horse! Horse! Horse! Ikaw. Gusto niyo pa? Horse! Ano ang... Gusto niyo hanggang bukas? Oo! Oh, kayo na lang, matutulog pa kami. Hindi! Ano nga? Sabihin mo sa kanila, alam mo lahat ng putok ng armas. Ha? Yung ano, yung baril. Yung baril? Oo. O oh, kasi si Ate Carla, mahilig din yan sa ganyan eh. Oo, oh. shooter yan. Oo. Oh. Alam mo tunog lang lahat ng baril? Oo. Sige nga. O sige, try mo. Sige. Tay, ito. Alam ito. Ha! 3-8. Ang galing mo. Oo naman. <laughs> Ang galing ko. Ito, diba? ito. Oo. Pumutok na? Pumutok na yun? Oo. Sige nga, sige nga. Oo. Pumutok na nga. Oh. Alam ko na yun, 45 caliber na may silencer. Ang galing! Ay, kuno! Ha! Ha! Ha! Ito, ito. Oh, sige, sige. 357! Ang galing! Galing ko na! Ito. Machine gun! Ang galing! Galing ko! Ito, hindi mo na mahulaan. Armalite! Hindi. M16! Hindi. Garan! Hindi. Ano yan? Malaria na to. <laughs> More pa? Horse! Horse! Horse! Ikaw, yung ano, tilaog ng manok. Ha? Al alam mo, si Big Boy. Ah. Kasi ah, kasi dongdong, mahilig magsabong. Mahilig magsabong yan. Oo, oh, lahat. alam mo lahat ng mga tunog ng manok. Tilaok ng manok? Tilaok ng manok. Alam ko yan. Sige, tilaok ng manok yung ano na, yung... yung Amerikano. Yung ha? Yung, yung Amerikano, yung, yung hindi... Pa, hybrid, hybrid. Hybrid? Hybrid. Oh. Ganun lang yung... Ang galing ah! Oo. Oh. Tapos yung ano, yung, yung pangsabong na manok. Yung Pang- rasa. Oh, rasa, oh. Ganito lang yung... <laughs> ha? Bantam. Ah, tapos yung ano, yung maliit na manok, yung bantam na manok. Bantam? Oo. Ganun, no? Oh. bantam. ito, ito, ito. Manok na may sakit. Dalawa ng pagagpat. Ga- Paano nga? Ay. Pag diba? may sakit. Huwag may sakit. Oh, ito, ito, ito. Manok na patay. Ha? Manok na patay. Manok na patay? Oh, sige. Try mo. Paano t- yung manok na patay? Ewan ko sa'yo, ikaw yung mahilig sa manok eh. Patay na yun eh! Hindi na tititraog yung patay na yun. Nagtatanong lang naman eh. Yung manok na malapit na mamatay. O sige, malapit na mamatay naman. Alam ko na yan. O paano Ayan. nga? Isa lang pagkatpak. Paano Ayan. nga? <laughs> Ang ganda ng pag-breeding ng manok. Ano? Oh, half chicken, half chihuahua. <laughs>